Մայիսի 25-ի Մոսկովյան եռակողմ հանդիպմանը նախորդեցին Հայաստանի եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համագործակցության դրա արդյունավետության վերաբերյալ կոշտ հայտարարություններ Երևանից եւ Մոսկվայից։ Թեև ՀԱՊԿ-ը ցույց է տվել Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում իր թեկուզ եւ անվանական դաշնակցին օգնելու իր անկարողությունը կամ չկամությունը, սակայն Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմական ներկայությունը շարունակում է ռազմաքաղաքական լուրջ գործոն մնալ։ Ռուսաստանագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը կարծում է, որ չնայած Հայաստանի ղեկավարի ղեկավարության կողմից ՀԱՊԿ հասցեին հնչեցվող քննադատությանը եւ կառույցից դժգոհությանը, այս պահին դեռ իրատեսական չէ կառույցը լքելու հնարավորությունը։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու իրատեսական լինելու մասին վերլուծությունները որևէ դիտական հիմք ունենալ այս պահին չեն կարող, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունը ակնհայտորեն ձգձգում է այդ գործընթացը եւ ձգձգում է արդեն բավական երկար ժամանակ, հավանաբար սեպտեմբերի 11-14-ից հետո արդեն բարձր, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում այլևս անելիք չունի։ Այն Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ կոնկրետ գործողություններ չեն հետևել, ինչը նշանակում է, որ կան դեռևս խանգարող հանգամանքներ Հայաստանի իշխանության մոտ, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ գնահատելու համար տեղեկատվությունը քիչ է, բայց փաստն այն է, որ կան խանգարող հանգամանքներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի Հայաստանը սկսի հապկից դուրս գալու գործընթացը, բայց այդ հանգամանքները կարող են ցանկացած օր այլևս չլինել, այդպես էլ կարող են դեռ բավական երկար ժամանակ լինել։ Այնպես որ գնահատել, թե ինչքանով է իրատեսական կամ որ պահին Հայաստանը դուրս գա հապկից շատ դժվար է։ Ըստ քաղաքագետ Դավիթ Հարությունովի ՀԱՊԿ վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքականության հիմնական խնդիրը հստակ ձևակերպված օրակարգի բացակայությունն է։ Նախ եւ առաջ անհասկանալի է քաղաքական ռազմավարական խնդիրը, որը Երևանը կարա լուծի այդ դեպքում։ Այսինքն այդ կարող լինել երկու դեպքում տրամաբանական, եթե մի տարբերակը, եթե խոսքը գնար լրի վերափոխման մասին անվտանգային համակարգի ու դեպի արևմուտք փոփոխության կողմնորոշման, այդ դեպքում հասկանալի է, որ հապկից պետքա դուրս գար երկիրը ու ինչ որ ձև ընդլայներ հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Բայց հիմա մենք առնվազն այս բանին տեսնում ենք, որ նման խոսք չի գնում։ Այսինքն հենց ինքը արևմուտքը առնվազն պատրաստ չի նման երաշխիքներ դրամադրել Երևանին ու դրա մասին ակնարկումել են էլի հենց հայկական կողմի ներկայացուցիչները, այսինքն այդ դեպքում Հայաստանը գործնականում լուրջ ոչ բան չի ձեռք բերել, էլի։ Երկրորդ տարբերակը կարելի է ենթադրել, որ այդ կարող լիներ, եթե ինչ որ բան ստանար հայկական կողմը Ռուսաստանից, բայց հենց խնդիրը դա որ եթե լքում է հապկը, այդ դեպքում հենց կորցնում է լծակը ինչ որ ձև ազդելու ռուսական դիրքորոշման վրա, իսկ այս ուկրաինական կոնֆլիկտի պայմաններում այդ քայլը ուղղակի կընկալվեր որպես հարված Ռուսաստանի դիրքերին։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը չի կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից ՀԱՊԿ գործունեության քննադատությունը քաղաքական շանտաժ է, այլ պարզապես դրա կողմից իր դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ դժգոհություն։ Հայաստանը փորձում է ուղղակի իր իրավունքները օգտագործել հապկում գտնվելու հետ կապված, ինչը հապ մյուս անդամներին դուր չի գալիս, որովհետև հապկը իր գրված գործառույթներն իրականացնելու համար չի ստեղծված, այլ ստեղծված է իր ներսում գտնվող անկախ պետությունների ռազմական համակարգերը նույնականացնելու եւ դրանց միջոցով հետագայում հնարավոր պահի Ռուսաստանի շահերը հետխորթային տարածությունում առաջ տանելու համար։ Եվ բնական է, որ այդ տարածությունում երկու միավորի միջև ռազմական խնդիր առաջանալու դեպքում Ռուսաստանը փորձում է ուղակի չմիջամտել եւ հապկը նույնպես փորձում է չմիջամտել, ինչն էլ որևէ կերպ չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը փորձում է ճնշում գործել Ռուսաստանի վրա, ուղղակի այդ խաղակարտը, ինչպես նշեցի արդեն, Հայաստանը չունի։ Ըստ Ռուսաստանագետի Ռուսաստանը կգործադրի եւ փափուկ եւ կոշտ միջոցներ, որպեսի խոչընդոտի Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուն։ Ռուսաստանը հնարավորությունների սահմանում եւ իր շահերի դուրս չգալով կփորձի թե ճնշում գործադրելու թե սիրաշահելու միջոցով Հայաստանին պահել ՀԱՊԿ սահմաններում, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ այն ինչը իրապես Հայաստանին կպահեր ՀԱՊԿ-ի սահմաններում, այն է ՀԱՊԿ-ի կողմից գործունք հայելերը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման վերաբերյալ Ռուսաստանը եւ չի կարող եւ չի ցանկանում Հայաստանում իրականացնել, այնպես որ կարծում եմ Ռուսաստանի քայլերը մեծ արդյունավետություն ունենալ չեն կարող։ Ռոբերտ Ղևոնդյանը նշում է, որ ՀԱՊԿ-ում գտնվելը ոչ միայն չի նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը, այլ նաև Հայաստանին թույլ չի տալիս լիարժեք համագործակցել այլ ուժերի հետ անվտանգային հարցերում։ ՀԱՊԿ-ը արգելակում է Հայաստանի անվտանգային համակարգի զարգացմանը, կան անվտանգային հնարավորություններ, որոնցից օգտվել Հայաստանը չի կարողացել եւ չի կարողանում հենց ՀԱՊԿ անդամ լինելու պատճառով։ Հայաստանը միայն մեկ այլ ընտրանք ունի՝ այլ անվտանգային հնարավորություններ փնտրել, չփորձել այլ դաշինքներում ներգրավվել, այլ սեփական զինված ուժերի հնարավորությունները բարելավել քայլ առ քայլ, շարունակաբար հզորացնել սեփական զինված ուժերը, այդ գործընթացում օգտագործել ոչ միայն օրինակ արեմուտքի կամ ՆԱՏՕ-ի հնարավորությունները, այլև նույն Ռուսաստանի հնարավորությունները, որոնք կան կամ կարող են առաջանալ կամ գուցե այս պայն չկան, հետո կառաջանան, օգտագործել բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք կարելի է ձեռք բերել Այդուամենայնիվ Դավիթ Հարությունովը կարծում է, որ Հայաստանի ներկա դիրքորոշումը ոչ միայն չի նպաստում նոր դաշնակիցների ներգրավմանը, այլ նաև վնասում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Հայկական կողմը շարունակում է այն մարտավարությունը, որը միջի հիմա կիրառել է, այսինքն ինչ որ կոշտ հայտարարություններ են հնչում հապկի հասցեին, փաստացի սառեցվել է ակտիվությունը Հայաստանի մասնակցությունը կառույցի գործունեությանը, բայց դրանից ավել հələ որ էս բան քայլեր չեն ձեռնարկում ու ես կարծում եմ դատապած է նրա հետ, որ այն այն ինչ որ հայկական կողմը անում է, երկու նպատակ է հիմնական հետապնդում, մեկը ինչ որ մեսիջ ուղարկել արևմուտքին, որ Երևանը պատրաստ է ավելի լայնացավալ համագործակցության անվտանգային ոլորտում։ Երկրորդը ինչ որ ձև Ռուսաստանի ու հապկանտամ երկրների դիրքորոշման վրա ազդել, որ ավելի աջակցություն ձեռք բերել։ Հիմնական այդ մարտավարության թույլտեղը այն է, որ գործնականում ոչ այն հարցնալուծում, ոչ այն հարցնալուծում, այսինքն արևմուտքը եթե պատրաստ լիներ ինչ որ ձև ավելի լայն աջակցություն տրամադրել, ուրեմն առանց հապկից դուրս գալու էլ ինչ որ ձև դա կարող արդեն քննարկվեր, իսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումն էլ դե շատ օբյեկտիվ գործոններ կան, որոնք սահմանափակում են հնարավորությունը Հայաստանին ավելի ակտիվ ու լայնածավալ աջակցության ու այդ հայտարարությունների արդյունքում ոչ մի բան չի փոխվում։ Փորձագետները համակարծիք են այն հարցում, որ ՀԱՊԿ դեռ շուտ չի, որ դուրս կգա Հայաստանից։ Միաժամանակ Հայաստանի պաշտպանության հարցում դրանից լուրջ ներգրավում ևս չարժե սպասել։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։